c'est la première fois qu'on voit des gens courir euh, autant de temps. Guk lehenaldikotz ikusten dugu lasterkaldi hain luzea. Hori da antolatua den lasterkaldi luzeena euh, hain C'est la course la plus longue qui est organisée parce qu'il y a le Tour des Géants ou d'autres courses comme ça qui font 300 et quelques. Badira, euh, Tour des Géants izenekoa edo olako beste lasterkaldi handiak, mainan hiru egun bat kilometro egiten dituzte horrek aldiz, marka guzia gainditzen ditu. Après, les gens qui sont passés, c'est la plus dure. C'est vraiment très dur. Eta hemen pasatu diren lasterkarien arabera, hau da zailena. Ce que me disent les coureurs, c'est qu'ils ont eu très faim. Lasterkariek erraiten daukute biziki gozetuak diela. Gero, kontratua hola zen, euh, beren autonomia ukan behar dute lasterkariek. Euh, le contrat, c'est qu'ils doivent se débrouiller quand même aussi, avoir leur autonomie. Euh, bon, il y a eu, on va dire, aussi deux courses, l'une dans l'autre. Bi kurtsa izan direla erreiten dugu, alde batetik laguntzaileak ondoan dituztenak, eta horiek freskoagoak dira, eta bestetik bakarrik direnak, beren zakuak bizkarian, eta horiek gibelean dira, zangoak sutan. Les pieds un peu en feu, quoi. Mais, vraiment, ce qu'ils ont manqué, je crois, c'est qu'ils ont eu très très faim.